Pane Ježišu, my ti ďakujeme za zbory, ktoré máme v našej oblasti a dnešné ráno ti chcem vyjadriť vďaku za Reného, za jeho rodinu, za Petra, za jeho rodinu a Ďakujeme ti za zbory, ktoré máme a aj za miesta, ktoré sú ešte prázdne, Pane Ježišu. My sa modlíme, aby postali nové zbory, Pane, aby postal život, aby postala církev Ježiša Krista. Pane, ďakujeme ti za to, že miluješ svoj ľudí v tejto oblasti. Ďakujeme ti za tvoju církev, za tvoj ľud. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že i v Brezne, Pane, môže byť náš zbor, Pane Ježišu, že môžu slúžiť tomuto mestu. Požehnaj ich, Pane Ježišu, aby naozaj mohli a zasahovať ľudí, aby mnoho ľudí mohlo vojsť do Božieho kráľovstva. Daj im múdrosť, daj im silu. Pane, modlím sa o ochranu pre Peťa Ľudsku, aby si chránil, viedol a zabezpečoval, aby aj tento no- nový zbor, Pane Ježišu, mohol ísť ďalej a ďalej, Pane, aby mohol vstupovať do vecí, ktoré si pripravil, Pane, pre nich. Amen. Amen. Halelúja. Amen. Takže teším sa, že môžem byť spolu dnešné ráno. Verím, že ste sa vyspali. Vyspali ste sa? Amen. A boli, sme, boli sme plní Božieho slova, piatok, sobota, nedela a, a tak sme opäť teraz nedelu spolu, aby sme mohli, aby sme mohli počuť Božie slovo. A ja by som a, a dnešnú, dnešnú kázeň, a, a, dnešnej kázeň chcem hovoriť o postoji, aký máme slúžiť druhým ľuďom. A troška sa chcem vrátiť aj k celocikenej konferencii, pretože jedna vec je slúžiť a druhá vec je aj postoj, ktorý máme. A, a ja som túto káze nazval postoj, akým slúžiš druhým ľuďom. A skôr ako budeme čítať z, z Jana z 13. kapitoly, ja som pripravil, uh, uh, ja som pripravil pre vás, uh, na, áno, ja som pripravil pre vás uh, jedno krátke video, ale najprv poprosím o, o, o dve fotky teraz. Uh, toto je jedna fotka uh, z 38. roku. A uh, toto je fotka zo súčasnosti. Viete, o koho sa jedná? Áno, výborný. Nikolás Vinton. Toto je človek, ktorý zachránil vyše 669 židovských detí. A skôr ako pustíme jedno krátke video, a ja by som niečo o ňom chcel povedať. Ja som si čítal jeho životopis a, a videl som eh, celý jeho, celý, videl som príbeh, ktorý bol natočený a dneska si pustíme trošku ukážku z toho, ale a, krátko z jeho životopisu. A myslím, že je to človek, ktorý ešte stále žije, má vyše 100 rokov. Myslím, že ešte nezomrel, aspoň podľa mojich informácií. A narodil sa rodičom v nemecko-židovského pôvodu, v Nemecku. A pred druhou svetovou vojnou sa a, celá rodina presťahovala do, z Nemecka do Veľkej Británie. A Nikolás Winton vyštudoval v odbore bankovníctva, aj pracoval v bankách. A ako 29-ročný sa chystal z Anglicka v roku 1938 na dovolenku do Švajčiarska, do Alp, išiel lyžovať. Ale zrazu dostal telefóna do svojho priateľa, ktorý mu hovorí, že či či by si mi nepomohol eh, a neprišiel do Prahy. Pretože pracujem pre jednu dobrovoľníckú organizáciu, ktorá pomáha utečencom, eh, rodinám a, a deťom emigrovať z Československa von kvôli blížiacemu sa nacizmu. A tak zrušil svoju dovolenku v Alpách a odišiel do Prahy. Odišiel do Prahy a na vlastnú pesť sa pustil a angažoval sa e, k záchrane českých a slovenských židovských detí. Organizoval transporty z, z Prahy do Anglicka. A s vlastnými silami, s vlastnými financiami a zanechal dovolenku, zanechal všetky veci a zachránil 669 židovských detí. Vybavil rodiny, väčšinou kresťanské rodiny v Anglicku, musel nájsť rodiny, musel, musel vybaviť všelijaké rôzne povolenia a mal množstvo administratí okolo toho a, a 669 detí zachránil. Posledný transport, ktorý mal naplánovaný, bol 1. septembra 1939. A vy, ktorí máte radi históriu, viete, že vtedy vypukla druhá svetová vojna, vtedy Hitler napadol Polsko. A ten transport eh, bol najväčší, mal 250 detí židovských pripravených, ale žiaľ už sa neuskutočnil. A myslím, že prevažná väčšina tých detí zomrela v koncentráku. A Vinton a, musel prekonať veľa prekážok, aby tie deti dopravil do, do Anglicka, do kresťanských rodín. Nemal financí dosť. Oni chceli za každého 50, myslím, libier, potom Nemci ho, a, a, Nemci ho tlačili a, a hrdusili v odzovkách, aby platil za vlaky viac, za transport a tak ďalej. Čiže mal množstvo prekážok, ktorým čelil, aby sa dopracoval k tomu, aby zachránil deti. Jednou boli financie. A druhá boli, druhá, druhý problém bol rýchla tlač dokladov na povolenie vstupu do krajiny pre deti. Ministerstvo vnútra veľmi pomaly tlačilo tie povolenia pre deti a tak ich musel falšovať. Pamätáte si, keď sme hovorili 10 boží prikázaní, že nebudeš klamať? Tam sme hovorili o jednej maličkej výnimke, ktorá sa stane raz za 100 rokov. A to je vtedy, keď ľudský život povyšíš viac, lebo je, má väčšiu hodnotu. Keď, keď nacisti zabíjali Židov a kresťania skrývali Židov a prišli do ich domov, tak povedali, že nemáme Židov a Židia boli na povale. Ale ľudský život je viac. To je jediná výnimka raz za 100 rokov. A tak falšoval doklady, pretože išlo to veľmi pomaly, aby, tých deti, aby tie deti rýchlo dostal do, do Anglicka. A potreboval, mal ďalšiu prekážku, vybavenie rodín v Anglicku. V Británii bola hospodárska kríza a nebol dostatok peňazí. Takže e, väčšinou to boli také stredne chudobnejšie rodiny, ktoré brali e, kresťanské, ktoré brali deti. Čiže to bol ďalší problém, nájsť, nájsť množstvo, množstvo rodín. Potom mal problémy a čelil uh, e, trenica medzi židovskou komunitou a kresťanskou. Židia, uh, vedúci boli proti nemu, hovorili, prečo ty separuješ židovské deti od rodičov? A tak on hovoril, ten jeden, jeho známy výrok je, že lepšie je na vieru obratené židovské dieťa ako mŕtve. A množstvo ďalších a ďalších vecí. Má množstvo prekážok. Počas druhej svetovej vojny pracoval v Červenom kríži, angažoval sa v rôznych charitatívnych organizáciách. A prešlo, počúvate dobre, prešlo 50 rokov. Od 38. roku prešlo 50 rokov a toto video bude už z 88. roku prešlo 50 rokov, kedy jeho manželka našla na povale v ich dome kufrik. Kufrik s dokumentami a fotkami o týchto deťoch. A keď sa ho spýtala, že prečo si mi to nepovedal, hovorí, že každý muž má svoje tajnosti niektoré. <laughs> A hovorí, vieš čo, Hovorí, toto bola jedna epizóda môjho života, môj život ide ďalej. Po 50 rokoch sa našiel tento kufrik. A on by o tom vôbec nehovoril. On o tom bol ticho, hovorí, toto je jedna epizóda môjho života. Ja som to spravil a ak by manželka nenašla ten kufrik, tak by sme o ňom asi vôbec nevedeli nič. Ale ona našla ten kufrik a dala ho jednej historičke. Tá historička sa volá Maxwellova. A na základe jej iniciatívy budeme môcť vidieť toto video, ktoré, ktoré sa stalo v roku 1988. Takže ja vás poprosím o strpenie, ale verím, že to bude príjemné video. Ja som to chcel skrátiť, ale nedalo, nedalo sa mi, takže má okolo 8 alebo 9 minút. Im ak svetlo môžeme zahasiť, vás poprosím. si myslím, že už by som asi kázať nemusel. Ja som sa toľko, toľko som sa naplakal pri tom videu Ale e, budeme čítať z, z Jana z 13. kapitoly a nadviažeme na Nikola, ale niekoľko, uh, Anička, môžem ťa vodu poprosiť? Uh, niekoľko myšlienok, keď som uh, niekoľkokrát pozeral a som uh, rozmýšľal nad jeho príbehom, tak uh, niekoľko víziev uh, uh, vpadlo do môjho života. Tá prvá, ktorá, ktorá hneď zaznela, Vinton nehľadal ľudskú slavu a popularitu. A 50 rokov bol ticho, nikto o ňom nevedel a ani by sa nevedelo, keby jeho manželka nenašla ten kufrík a nedala tej historičke. A aký to paradox dnešnou dobou, kedy ľudia chcú byť videní, populárni, len pre nejakú malú vec. Hej? Alebo, alebo použijú nejakú, nejaký skutok preto, len aby boli aby boli viditeľní. Nie je to tak v živote mnoho kresťanov, že niečo sa stane a pozerajte sa na mňa, že čo všetko Boh chce zo mňa spravil. Toto je človek, ktorý ukázal obrovskú pokoru. Hovorí, toto bola jedna epizóda môjho života. A nakoniec ja som si dal do úvodziek, tá sláva, on ju nehľadal, tá sláva prišla za ním. A keby aj na tejto zemi si nikto na neho viac nespomenul, odmena v nebi ho neminie o veľa e, ľuďoch, ktorí si Boh použil, aby zachránili ľudí, ale aby by pomohli iným spôsobom, sa skoro nikto nedozvie. Nikto sa nedozvie. Sú misionári, ktorí uh, zomierajú každý rok v Číne, uh, v Sávskej Arábii, neviem kde, a nikto o nich nevie. Ale Boh na nich nikdy nezabudne. A tá odmena bude v nebi. Tá odmena bude v nebi. Tá ďalšia vec, ktorú som si uvedomil, ktorá je taká výzvou pre mňa, je, že Vinton hovorí, že toto bola jedna epizóda z môjho života. On celý život zasvetil pomoc druhým ľuďom. Bral to niečo ako niečo prirodzené. Tretia výzva je, že zachránil deti s tým, čo mal. Viete, mnohokrát poviem, nemám peniaze, nemám čas, nemám... On skrátka sa zriekol veci svojho pohodlia a to, čo mal, to spravil. A dneska budeme hovoriť, že Boh si, ne, boh si používa ochotných ľudí. O, boha nezaujímajú tvoje financie, to všetko, čo vlastníš, až tak, ako tvoje ochotné srdce, pretože aj s málom dokážeš urobiť veľa vecí. A tá tretia výzva je, že a ďalšia výzva je, že bol ochotný sa vzdať svojho pohodlia. Viem, že ste mnohí zobrali e, dovolenku, aby ste mohli byť na konferencii a nielen to, aby ste slúžili. Sme sa zdali svojho pohodlia. A Vintona nezastavili žiadne prekážky na ceste zachrániť židovské deti. Ja som vymenoval niekoľko prekážok, ktorým čelil. A ja vám chcem povedať, že kedykoľvek sa človek rozhodne robiť dobrú vec, Božú vec, Božú vec, bude mať protivenstva. Bude mať, to povedal pán Ježiš. Kedykoľvek sa rozhodnete ísť a kráčať Božím smerom, budete mať protivenstva. Nehemiáš prišiel do Jeruzalema, aby postavil hradby. Biblia hovorí, hneď na to povstali, postali Arabi a postali, uh, Satan vzbudil ľudí, ktorí mu robili zle po celú tú stavbu, po celú stavbu, si šimiť. Robili mu zle, chceli ho zabiť, chceli ho zlikvidovať. A Biblia hovorí, že kedykoľvek eh, človek hľadá dobro pre bude mať protivenstva, ale tuto to nekončí. Boh je väčší, aby teba a mňa zmocnil preto, aby sme dokonali to, čo mu nás Boh povolal. Amen. Boh je väčší. Boh je väčší. Boh požehnal tieto záchranné deti, takže ich je vyše 5000. Ja som si uvedomil obrovskú vec. Pane Ježišu, on pomohol vyše 600, teraz ich je 5000. Boh rozmnoží. Ty pomôžeš, Boh to rozmnoží. Boh to rozmnožil, jeho službu, jeho pomoc rozmnožil tak, že sa zachránilo mnoho tisíc ľudí teraz. Tá ďalšia vec je, keď ste mohli vidieť v závere toho videa, mnohé, mnohé, a, a, mnohí z týchto ľudí, ktorým bolo a, pomožené a pomáhajú druhým. Prečo? Pretože ich život bol niekým zachránený a oni videli dobrý príklad. A poďme k tomu najväčšiemu príkladu. A tým je Pán Ježiš Kristus. Ján 13. kapitola, budeme čítať prvých 17 veršov. Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Lebo anglický preklad hovorí, že plnou mierou im preukázal lásku. Alebo ďalší preklad hovorí, že dokonal, e, dokonal im preukázal lásku až do samého konca. Keď totiž večerali, diabol už vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškarieckého, aby ho zradil. Ježiš vediať, že mu otec všetko dal do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu ide, stál od večere, zložil rucho a vezmúť zástieru opásal sa. Potom nalial vodu do umývadla, začal umývať učeníkom nohy a utierať zástierou, ktorou bol opásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi, ale ten mu povedal, pane, ty mi umývaš nohy. Ježiš mu riekol, čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom pochopíš. Povedal mu Peter, pane, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Odpovedal mu Ježiš, ak ťa neumýjem, nemáš so mnou podiel. Tu mu povedal Šimon Peter, páne, nielen nohy, ale aj ruky a hlavu mi umy. Ježiš mu riekol, kto sa okúpal, nepotrebuje sa umývať iba ak nohy. A celý je čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Poznal totiž svojho zradcu, preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď im umil nohy a obliekol si rúcho a znovu si sádol, riekol im, či viete, čo som vám učinil? Vy ma nazývate majstrom a pánom a dobre hovoríte, lebo tým som. Keď teda ja, pána majster, umil som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako sa vám ja učinil. Veru, veru vám hovorím, nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Veď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte. Galatanom 6.2 je napísané, berte na seba bremena jedni druhých a tak naplníte Kristov zákon. Dnešné ráno je otázka pred nami. Ak hovoríme o službe, čo je služba? Služba, a mohol by som povedať, že je to dávať sa k pomoci druhým. Otázka je, ak hovorím o službe, čo môžem pre teba urobiť, aby si mohli ísť ďalej? Vinton rozmýšľal, čo ja môžem urobiť preto, aby som zachránil tieto deti. Čo môžem ja urobiť pre zbor, aby mohol ísť ďalej? Ako tebe ja môžem pomôcť, aby si duchovne rástol? Toto je gro, toto je základná pointa služby. Táto otázka. Ak nie sme pri tejto otázke, tak potom sa nám to zvrte na to, že sa kritizuje. Tu ste? Otázka je, ako ti ja môžem pomôcť? Ako ja len môžem pomôcť tým deťom, aby som ich zachránil pred nacistami? Táto otázka, následný postoj nás posúva a vedie k úplne opačnému postoju reakcie, ako je kritizovanie. Veľakrát je naše myslenie, neviem, či to zvládnem. Nemám toľko času, nechce sa mi, mám iné veci. Neviem, či mám také obdarovanie, nemôžem to, nemôže to niekto iný urobiť. Nie som dostatočne zrelý. Ale pravdou je, že v prevažnej väčšine služby, ktorá je okolo nás, je najdôležitejšie ochotné srdce. Počujete dobre? Na to, aby mi niekto doniesol vodu, nepotrebuje mať veľké obdarovanie. Na to, aby niekto upratal tento zbor, nepotrebujem veľké obdarovanie. Na to, aby niekto zbalil aparatúru, nepotrebujem mať. Na to, aby niekto umil vece, nepotrebuje. A mohol by som ísť ďalej a ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Čo potrebuje ochotné srdce? Ja vám poviem, že drvivá väčšina služby, ktorú máme okolo seba, je o ochotnom srdci. Obdarovanie je potrebné, lebo sú služby, kde bez obdarovania a bez toho, čo Boh dáva dary, či už prirodzené alebo duchovné dary, sa nedá. Ale prevažná väčšina je o tom, či ja chcem. V príbehu Jan 13 môžeme vidieť, aká má byť motivácia pre našu službu, ktorú robíme, a to je Božia láska. Čiže ak hovoríme o službe, ruka v ruke ide motivácia. Ježiš povedal, ja som vám dal príklad – a my vieme, ako Ježiš slúžil počas svojho života, aj teraz pri poslednej večeri, len niekoľko hodín pred svojou smrťou. Ježiš má so svojimi učeníkmi poslednú večeru. A oni po tejto večeri, viete, o čom diskutujú? Mali veľmi vážnu otázku na stole. Pretože vedeli, že pán Ježiš je zomre, tak sa dohodali, kto je teda najväčší teraz. Lukáš 24. Kapitola, 22. kapitola hovorí, že sa hádali, po poslednej večeri o tom, kto je obdarovanejší z nich. Kto má väčšiu službu. Kto je požehnanejší z nich. Dialo sa to len pár hodín pred smrťou Ježiša Krista. A keď som si študoval Bibliu, tak som našiel túto ich dôležitú otázku v odzovkách aj v Lukášovi 9, Markovi 9, na inom mieste. To znamená, že táto myšlienka ich zamestnávala. Hej dôle, pre nich dôležitá otázka, kto aký je dôležitý, kto akú dôležitú službu má, kto akú dôležitú funkciu bude mať, pozíciu. Ale Ježiš im dal príklad a dal aj nám. A to príklad nielen verbálny, ale aj skutkom. Nie všetko sa hneď zmení v našom živote, keď sa znovu zrodíme. Biblia hovorí, že každý človek sa narodil hriešný a je v riechu. A ak chce z riechu ísť von, potrebuje prijať Ježiša Krista ako spasiteľa poprosiť o odpustenie hriechov a vtedy prijíma väčší život, vtedy má odpustenie hriechy. Človek sa hriechu nezbaví iným spôsobom ako tak, že príde k Bohu, uvedomí si, že je hriešný, poprosí o odpustenie a príjma Ježiša ako spasiteľa. Inak sa to nedá. Biblia hovorí, že Pán Ježiš je cesta, pravda aj život a inej cesty nie. Inej cesty k Bohu nie ako ľudia majú rôzne cesty, diabol dá rôzne spôsoby, že toto je cesta Bohu, toto je cesta Bohu. Nie. Jediná cesta k Otcovi je skrze Ježiša Krista. Ježiš hovorí, ja som vám dal príklad. Ale keď sa znovu zrodíme, nie všetko sa hneď v našom živote zmení. Že? Nie hneď sme dokonali, ani nebudeme dokonali úplne na tejto zemi. Ostane veľa toho nášho ega v nás. A väčšina kresťanov nezačína hneď svoju službu druhým s tým najlepšími motivami. Snažíme sa byť videní druhými ľuďmi. A keď k tomuto postoju sa pridá veľa vedomostí, tak sa dostávame do rizika. Rizika zlej motivácie, prečo veci robíme. Čiže potrebujeme dovoliť Duchu Svetému, aby nás neustále premenil na Kristov obraz. Potrebujeme reagovať na Božie slova, zobrať ho vážne. Ježiš často vo svojej kázni hovorí, a to, čo ste počuli, aj robte. On nedal len teóriu, ale povedal, aj to robte, žite to. A my budeme hovoriť tú poslednú kázeň o múdrom a bláznivom staviteľovi, že? Ten, ten nerozumný, ten nepočúval a postavil dom na piesku. Ale pán Ježiš hovorí, to, čo počujete, aj robte, aj žite, aj konajte. A vtedy to má tú silu a moc v mojom živote. Ježiš mal neustále úzky vzťah k svojmu otcovi. A keď máš správny vzťah k Bohu, nebudeš sa pozerať na dôležitosť nejakej služby, ale na to, aby si urobil to, čo ti Boh dáva a on bol o všetkom oslavený. Amen? Tu ste? Ty sa, nepo, ty sa nebudeš, ak máš dobrý vzťah s Bohom, nebudeš hľadať to, že aký si ty dôležitý. Pre Ježiša nebola malá podradná služba umyť nohy svojim učeníkom. Prečo? Pretože mal správny vzťah so svojim otcom. On vedel, že otec chce, on vedel, že ho poslal, aby slúžil. Čo Biblia hovorí? Že Pán Ježiš prišiel, aby slúžil. On, ktorý mal všetku moc, prišiel, aby slúžil druhým. Ak tam boli pokušenia v oblasti pýchy, môžeme jednoznačne povedať, že Ježiš zvíťazil nad nimi. On zvíťazil nad pýchou. On, Boží syn, umýva teraz učeníkom nohy a nielen to. On to urobil s radosťou, s pokorou a s láskou. Toto je silný moment, ktorý chcem dneska zdôrazniť. On nielen, že slúžil, ale slúžil plný Božej lásky agapé. Biblia hovorí, že plnou mierou lásky, alebo lásku, ktorú im preukázal až do konca. To znamená, že slúžil so správnym postojom slúžil druhým s postojom lásky agape. Viete, on neumýval nohy tak len cez zuby tým učeníkom. On im umýval s radosťou, s plnosťou lásky. Otázka je, som nedokonalý. Nestále mám správny motiv. Nestále mám správny prístup k ľuďom, keď im slúžim. Čo teraz? Nemám slúžiť. Vôbec nie. Boh vie, že robíme chyby. Boh vie, že zlyhame. Boh vie, že sme nedokonali. Ani apoštolovia neboli dokonali. Aký mali motiv, keď hovorili medzi sebou, kto aký požehnaný a veľký v službe je? Aký to je motív? <laughs> že pichy a egoizmu. Alebo uh, akého boli ducha, keď do miest, kde kázal Ježiš, neprijali evanelium a oni zvolávali oheň z neba, aby, aby oheň z neba zabil tých ľudí. A pán Ježiš hovorí, akého ste vy ducha? Či som neprišiel zachrániť ľudí? Ale Boh je hladný potom, aby videl u teba a u mňa proces premeny myslenia, a správania. Aby toho ega bolo stále menej a menej v službe. Aby tam bolo vidieť viac Krista v tebe a vo mne. Prečo? Pretože vtedy prinesieš viac ovocia. Vtedy, vtedy sa tvoj život viac dotkne druhých ľudí. Vtedy Kristus bude viac tebe oslavený. A preto výzva, ktorá dnešný deň je a modlitba, ktorá je dnešný deň, hovorím, pane, zmeň ma viac Pane, zmeň ma, aby môj život bol požehnanejší pre druhých. Aby keď sa ľudia pozrú na môj život na ulici, v práci, doma, povedali, vďaka ti Ježiš, že ja vidím teba. Amen. My máme slúžiť. My máme ísť ďalej napriek svojim chybám, zlyhaniam. Ale otázka pre teba a pre mňa je, chceš sa dať meniť? Si otvorený pre pôsobenie Svetého Ducha, aby Duch svetý menil viac a viac tvoj a môj život. Viac a viac tvoje a moje motivy. Aby si viac a viac zomieral sebe. A preto tvoj vzťah k Bohu je najdôležitejší. Tvoje denné stíšenie, čítanie Biblie, modlitba, príchod v nedelu na bohoslužby, na domácu skupinky je tak dôležitý. Prečo? Pretože od tohto vzťahu sa bude odvíjať tvoj vzťah v službe k druhým ľuďom. Ak ty nemáš vzťah s Bohom, alebo tvoj vzťah je narušený, všimnite si, ako náhle urobíme zlé veci, ako náhle zrešíme, my máme narušený vzťah s Bohom, toto sa odzrkadlí ďalej na ľudí. Neviem, nervozita, arogancia, neodpustenie, zlosť. Je to tak. A ľudia to cítia. Čiže ten vzťah, ktorý ja mám s Bohom, ak nie je v poriadku, toto má vplyv na druhých ľudí. Služba nemôže nahradzať tvoj vzťah k Bohu. Počúvaj dobre, nikdy. Nikdy. Už som počul aj taký názor kresťanov, že ja do zboru nejdem v nedelu, lebo nemám žiadnu službu. Ja vám chcem povedať, že toto nie je Božie myslenie. Ja nechodím do zboru len preto, že mám službu. Nie. Ak je toto motiv, je zlý motiv. Ja chodím preto, aby som sa stretol s Bohom. Samozrejme, že mám zodpovednosť, mám službu. Ja nestále kážem a som tu. Ja chodím kvôli Bohu. Služba nemôže nahrádzať tvoj vzťah k Bohu. Ty nechodíš do zboru k prvom rade kvôli službe. Ježiš nikdy nebol závislý na svojej službe, ale na svojom otcovi. Viete, čo sa deje? skúste, aby vám niekto zobral vašu službu. Čo budete robiť? Viete, čo sa deje často pastorom alebo služobníkom, keď dojdú do dochodku? Oni sú hotoví. Pretože stratili zrazu svoj zmysel. Skúste niekomu zobrať službu a uvidíte, čo v ňom je. Ja nie som tu kvôli službe v prvom rade. správny vzťah k ľuďom. Galatianom 5.6 je napísané, dôležitá je viera, ktorá sa prejavuje nesebeckou láskou. Čo bola Ježišova motivácia pre to, čo robil? Biblia hovorí, dokonale im preukázal lásku až do konca, respektívne plnú mieru lásky. On slúžil druhým v postoji Božej lásky agape. Nikdy nemal falošný úmysel. Nikdy Ježiš nemanipuloval s ľuďmi. Nikdy ľudí nezavádzal. Nikdy ľudí nepoužíval ako nástroj na dosiahnutie svojich plánov a svojich cieľov. Nikdy. On nemiloval ľudí len do určitého momentu. A potom povedal, už ďalej nie. Jeho láska nebola vypočítavá. Jeho láska nebola ponajprv o ňom, ale o druhých ľuďoch. Dokonca Ježiš musel prejsť cez rôzne prekážky pri svojej službe. Predstavte si miestnosť plnú smrdľavých nôh. A v dobe, a neumytých nôh, v dobe, a keď je napísaný tento text, tak neboli asfaltové cesty, ako máme teraz. Neboli topánky, aké máme teraz. Používali také, boli prašné cesty, a ak ste niekedy nevideli, tak vám doporučujem ísť na dovolenku do Indie. Tam, kde nie sú asfaltové cesty a uvidíte. Tam, kde je prach, špina a mali sandálky. Hej. Mali sandálky, čiže ich nohy boli špinavé. Ak popršalo, ak popršalo, tak tam bolo blato. Takže keď prišli niekde do domácnosti a mali spoločnú večeru, alebo spoločne jedli, a tak keď mali špinavé nohy a druhý, druhý moment bol, že mali jedlo na zemi a spoločne si líhali, toto bol zvyk hej, židovský. Aj teraz, keď sme boli v Indii, tiež, hej, keď sme mali tu Dinešovcov, tak prišli k nám a, a jedlo, že ideme do detskej na, na zemi. Tak sme to porozkladali a sme jedli takto spolu. Toto je zvyk, hej, toto bol zvyk. A tak oni ležali a tie špinavé, spradlavé nohy boli tam. Hej. Takže bol zápach, bol, bolo, bolo to cítiť. A predstavte si miestnosť plnú namyslených ľudí. Kto aký veľký je. Ó, Petr hovorí, ja som taký veľký apoštol. Ja mám také dary. Ján, ale čo ty, ale ja, pozri sa na mňa, čo, som, čo Boh cez mňa spravil. Ale čo vy, Jakub povedal, ale to je nič, čo máte vy, ale ja. Pozrite sa na moje obdarovanie. Pozrite sa, čo Boh cez môj život spravil. Miestnosť plná arogantných ľudí a namestených ľudí, ktorí hovoria o tom, kto aký dôležitý v službe je. A zrazu sa zodvihne Ježiš. Prezlečie sa, zobere nádobu na, na vodu, zobere uterák a začne umývať učeníkom nohy. Boh. S, so všetkými dárami duchovnými. So všetkou mocou. So všetkou autoritou, pretože Biblia hovorí, že mu daná moc v nebi na zemi. On, Boh, zoberie nádobu, zoberie uterák a začne im umývať nohy. A viete, tu nejde o, o službu umývania noh, my ju teraz nepotrebujeme. My máme iné služby. Ale všimnite si ten postoj, všimnite si, všimnite si tú pokoru. Ježiš nemal problém zobrať uterák, zobrať nádobu a tie smradľavé špinavé nohy ľuďom, ktorí si mysleli o sebe, akí sú dôležití, začal umývať im nohy. On videl určitú potrebu a na ňu reagoval. On videl, že majú špinavé nohy, nikto sa nezodvihol, zodvihol sa on. Ježiš nám ukázal príklad. Čo ja môžem urobiť pre vás? Ježiš, prečo si nepočkal z umývaní nôh dovtedy, kým tam nebude Judáš? Judáš bol tam. Umyť nohy jedenáctim, to áno, ale Judášovi? Judášovi umývať nohy. Ježiš vedel, čo ide urobiť Judáš. On to vedel od začiatku. Napriek tomu sa jeho láska agape k Judášovi nezmenila. Kristova láska nie je ako ľudská. A keď Biblia hovorí o Božej láske, tak nehovorí o sympatii. Viete, my ľudia milujú druhých na základe sympatie. Toto nie je Božia láska. Božia láska, láska agape, nemiluje ľudí na základe sympatie, ale je to práca Ducha Svetého v srdci človeka. A o krátky moment Judášove nohy, ktoré Ježiš umil, boli zodpovedné za pribytie nôh a rúk Ježiša Krista na kríži. Čiže služba to nie je len o tom dávať sa k dispozícii druhým, ale k tej dispozícii ide ruka v ruke motív, postoj, ktorým to robím. Boli ste už niekedy v reštaurácii na kávu? Alebo na obed? Verím, že hej. A boli ste v situácii, kedy vás čašník alebo čašnička obsluhovali nie s dobrým postojom? Ako ste sa cítili? Ja tieto stavy a vzraž, keď mám zahraničných, prežívam dosť často. Sa hambím za čašníkov aj za našu krajinu potom. Mnohokrát. A Ako ste sa cítili? Nedobre. Oni síce urobili svoju úlohu, ale to, čo po nich zostalo, to, to, ten, ten pocit, to, tá atmosféra, tá, tá, tá zničila aj, aj, tú, aj tú chuť dobrej kávy. Že Biblia hovorí, aby sme všetko činili bez reptania a pochybovania. Filipeno 2.14. Čo sa deje, e, keď robím nejakú službu so sťažovaním sa s reptaním? Čo sa deje? Boli ste v situácii, viem, že vy ste na tom lepšie ako ja, hej, dobre, doma ja sa snažím využívať svoj dar organizačných schopností doma rozdeliť vlohy, ale to nestále funguje tak. Je. Čiže mám aj ja svoju zodpovednosť doma, ktorú robím a potrebujem robiť a som rád, že ju robím. Ale boli chvíľky, kedy čo na človeka do, doľahalo Čo, čo sa stalo, keď reptáme a šomreme? Čo sa stane? Jakú atmosféru vytvoríme doma? Hej? Nervozitu. Hej? Boj, zápas, hej? nenávisť. Hej? A preto Biblia hovorí, všetko čínte bez reptania pochybovania. Je to požehnanie pre ľudí, keď reptám? Nie. Ani pre môj život, ani pre ľudí, ktorí sú okolo mňa. Pomáha to mne? Nepomáha mi to. Ani ľuďom, ktorí sú okolo mňa, to nepomáha. Len vytvorí napätie. Čo tým komunikujem okoliu? Že potrebujem hlbokú zmenu v svojom živote. Pane, pomôž mi. A tretí postoj, idem v závere, je správny postoj k sebe samému. Ježiš mal správny postoj k svojmu otcovi. Že teraz bude krátka kázeň, dobrá. Lebo máme večeru pánov a ešte ďalšie veci. A dobre. <laughs> <laughs> to je dobré. to je dobré. Ježiš mal správny postoj k svojmu otcovi. Všetko vychádza, všetko vychádza z môjho vzťahu s Bohom. A ak tento vzťah je narušený, tak je narušené všetko okolo mňa. A preto vás chcem vyzvať, aj motivovať. Bratia, sestry, zachovajme si vzťah s Bohom. Majme stíšenia, majme čas na Božie slovo. Ja vám chcem povedať, že pre mňa nie je tak dôležitá služba, ako mať stíšenie. Ja, ak nemám stíšenie, čo vám mám priniesť? Čo, ako môj život má vyzerať? A je množstvo ľudí, ktorí sa ženie za výkonmi a, a slúži treba, ale služba nemôže ísť na úkor vzťahu. Nemôže ísť na úkor vzťahu. Po druhé sme hovorili o tom, že Ježiš slúžil s postojom lásky agape. Amen, Boh nás povolal do služby a Boh vie, že sme nedokonali. A preto sa veľa netrápte nad tým, keď urobíme veľa chýb. Ale trápme sa nad tým, keď sa nechceme zmeniť. Toto nech nás trápi. Keď naše srdce je tvrdé, keď naše srdce je také tvrdé v tom, že Pane, nedovolím ti, aby si ma zmenil. Hej. Nad tým sa trápe, nad tým sa kormutne. Pane, pomôž mi, aby moje srdce sa menilo. A tretia vec je a správny postoj k sebe samému. Ježiš vedel, kto on je. Ježiš vedel, že on je Boží syn. On mal zdravý postoj k sebe samému. Vedel, že bol poslaný od otca a k otcovia ide. Vedel a žil tak, že neprišiel, aby jemu bolo slúžené, ale aby on slúžil druhým. On mal všetky duchovné dary, všetku moc, všetku slávu a predsa nestratil svoju moc, nestratil svoje miesto, nestratil svoju slávu, nestratil svoju autoritu tým, že umil nohy učeníkom. Wow. Ja? Ja, aby som niečo odniesol? Ja, aby som umil záchod? Oh. Keby ste videli, koľkých kresťanov oni... Hej. Kde, kde ja? A kto? Hej. Nie. Ježiš nestratil, pretože vedel, kto on je. Ty si Božie dieťa. Ty si vyvolený Boží. Ty, ty, ty si to, čo hovorí Biblia o tebe. Čo motivuje ľudí v tomto svete pre veci, ktoré robia? Čo ich motivuje? V prevažnej miere je to úspech. Je to tak? Je to úspech. Iní ľudia sú motivovaní tým, aby slúžili druhým, aby boli prijatí ľuďmi. Aby boli milovaní ľuďmi. Aký mali motiv učeníci? Chceli pozíciu, chceli moc. To bola ich hlavná diskusia po poslednej večeri. A ja vám chcem povedať, že akákoľvek je motivácia tvoja, ak, a, či je to úspech, a, pochopte ma, my potrebujeme byť pozbudení, to je v poriadku. Hej, my potrebujeme vidieť nejaký výsledok, to je v poriadku. Ale toto nemôže byť môj motor. Toto nemôže byť môj motor. Viete prečo? Pretože úspech ťa nikdy neuspokojí. Tu ste. A úspech ťa nikdy neuspokojí v tvojom živote. Ak tvoj, tvoj, tvoj motor pre službu je, aby si bol prijatý ľuďmi, chcem ti povedať, že toto nie je dobrá motivácia. Prečo? Pretože budeš sklamaný. Ľudia aj v tomto zbore sme nedokonali. Budeš sklamaný, budeš zranený mnohokrát. Budeš potrebovať odpustiť. Ale Božia láska, agape, je tým motivom, prečo veci robím. Učeníci mali zlý motiv. Ale viete, ako skončil ich život? Okrem Jána všetci zomreli mučenickou smrťou. Z ich postoja, z ich motivu, kto je prvý, sa stali ľudia, ktorí boli ochotní položiť svoj život za Ježiša Krista ktorí povedali Ježiš, ja pre teba stratím všetko. Už viac nehľadali, kto aký veľký je v službe. Už viac nehľadali svoje postavenie, ale boli ochotní zomrieť pre evanilium Ježiša Krista. Nie je to nádherné? Božia láska AGP ich zmenila. Boh ich zmenil. A Boh túži teba a mňa meniť. Moje a tvoje motívy Boh túži, aby tvoj a môj motív bol neustále viac a viac z Božej lásky agapé. Nikto ťa tak nemiluje, ako ťa miluje Boh. Boh ťa miluje nepodmenečnou láskou a stále rovnako. Jeho láska nás premieňa, keď sa otvoríme pre ňu. Ona premieňa naše motívy, ona premieňa naše postoje, ona premieňa náš život. A nie je to nádherné, že Okrem Ján, a Ján bol vo vyhnanstve kvôli Evangeliu nakoniec. Hej? On bol sám na ostrove Patmos. Všetci zomreli mučenickou smrťou. Všetci povedali, Ježiš mne stojí, oplatí sa za to zomrieť kvôli tebe. Ja už viac nehľadám svoje veci. Otázka je, zažil si Božiu lásku a gapie v svojom živote? Môžeš povedať, že Pane, ja ťa poznám a poznám tvoju lásku. A ak nie, môžeš dnes otvoriť svoje srdce pre túto lásku a prijať túto lásku tak, že príjmeš do srdca Ježiša Krista. A tým, že ho príjmeš, prichádza Svetý Duch, prichádza Božia láska, ktorá obmije tvoje hriechy, očistí ťa a ktorá spraví z teba nové stvorenie. si na tomto mieste a možno si ani veľmi nerozmýšľal, ako pomôcť druhým ľuďom. A žije si svoj usporiadaný život. A rok po roku máš zadefinované veci, svoju prácu, svoju rodinu. Prejde rok, ďalší, ďalší. Všetko sa zdá byť usporiadané. Ale vieš, že Boh vložil do teba množstvo vecí, aby si zachránil ľudí a možno, že hneď ti nájde množstvo výhovoriek. Ale ja nemám to, ale ja nemám to, ale ja nemám to. Vinton, Nikolas, zanechal jednu dovolenku a nemal, nemal nič a zachránil vyše 600 detí. Mojžiš vyviedol Izrael s jednou palicou. Nemal nič v ruke, iba jednu palicu. Nemal armádu za sebou. Zobral palicu, a zobral Božie volanie. Boh si ťa chce použiť. A preto zloží dnešný deň svoje výhovorky. O, je čas, keď slúžim a je čas, keď je oddych. Že? Aj Pán Ježiš zobral učeníkov, pretože potrebovali si oddychnúť. Amen. Hej. A my musíme byť múdri. A ja mám čas na oddych, že si idem zaplávať. Idem si zabehať. Pretože Boh nás stvoril ako ľudí, ktorí pracujú, ktorí potrebujú oddych, to telo potrebuje oddychnúť. Ale je tvoje srdce otvorené nechať sa použiť? Alebo zrazu, keď táto vec je množstvo výhovoriek. A tretia výzva je, ak slúžime. Máme, máme ten motív tej Božej lásky agape. Alebo niekedy to je tak, že to spravíme, no lebo to sa musí, lebo to niekto povedal a, a no, keď sa nespraví, tak bude zlé. Boh chce, aby sa naše motívy menili. Amen. Boh chce, aby to, čo robím, som robil z Božej lásky a gape. A ja vám chcem povedať úprimne, že tiež niekedy som prišiel na toto miesto s tým, že no, je to moja povinnosť, je to moja služba, aby som kázal. Hej. Ale dnešný deň volám, pane, daj, aby tvoja láska, Daj, aby, som, aby Tvoja láska agape premohla i moje slavosti, premohla moje motívy, aby som slúžil z Tvojho motívu, z Tvojej lásky agape. Amen. A ja vás chcem vyzvať Bohu, aby sme mohli prísť Bohu. Je tu niekto, kto nepozná Božú lásku agape? Si na tomto mieste a chceš poznať Božú lásku agape? Môžeš zodvihnúť ruky. Je tu niekto? Ďakujem si. Je tvoje srdce, srdce, ktoré je teraz otvorené, pane, pomôž mi. Pane, pomôž mi, aby môj život bol plný teba. Pane, pomôž mi, aby moje výhorky boli zložené teraz. A ja vás sem pozvať teraz Bohu. Aby sme o tom, čo Boh k nám teraz hovorí, mohli povedať Jemu. A mohol si prísť Boha a povedať, Pane, toto je moment v mojom živote, toto ma zasiahlo. A Ty hovoríš, robte to, čo ja vám kážem. A Pán Ježiš nám teraz káže, pretože Pán Ježiš si používa ľudí a káže nám. A Pán Ježiš volá teba, otvor svoje srdce, aby tvoje motívy, tvoj život mohol byť viac premianený skrze Božú lásku. Haleluja. Pane, my ti ďakujeme dnešný deň. Za to, že nás, Pane, voláš nielen k službe, ale nás voláš k službe s postojom Božej lásky agape. A Pane, Ty vieš dobre, že koľkokrát sme veci spravili len preto, že sme museli robiť. Koľkokrát, Pane, sme a, mali možno, že postoj šomrania a reptania. Koľkokrát sme sa stiažovali. Koľkokrát sme možno, že vyčítali Tebe alebo ľuďom. Ale dnešný deň, Pane Ježišu, sme tu, aby sme urobili to správne rozhodnutie a aby sme otvorili svoje srdcia pre, pre Tvoju lásku, Agape aby to, čo si daroval do nášho života, sme mohli púšťať ďalej skrze Božiu lásku, skrze Božie odpustenie, skrze Božie milovanie. Drahý Pane Ježiš, ja sa modlím za, za ľudí, ktorí si žijú takým uspriadaným životom a ktorí vôbec nemyslia na to, že Tvoja ruka, Tvoja moc, Pane, je nad nimi. A Tvoje dary sú v ich životoch, ktoré si vložil do nich. Modlím sa, Pane Ježišu Kriste, aby si zobudil ich, aby si s nimi zatriasol. Modlím sa, Pane Ježišu Kriste, aby si im otvoril oči. Modlím sa, Pane, aby mnoho tých výhovoriek, ktoré, ktoré dávame Tebe, aby sme zložili teraz pod Golgotský kríž. Aby sme ich zložili a povedali, Ježiš, Pane, my nechceme sa vyhovárať, ale chceme urobiť to, k čomu si nás Ty poslal a povolal. Haleluja, Ti ďakujem, Svetý Duchu, že, Ty si pripravený uzdravovať, ty si pripravený odpúšťať, ty si pripravený a meniť naše životy na tomto mieste. A drahý Ježiš, dnešný deň chceme, chceme sa postaviť a chceme povedať, pane, pane, meni nás. Pane, meni nás viac. Pane, daj, aby viac Tvojej lásky bolo v nás. Pane, daj, aby viac Božej lásky agape prúdilo cez naše ústa, cez náš život. Pane, daj, aby viac naše okolie mohlo vidieť, že my patríme Ježišovi Kristovi. Pane, daj, aby viac Ty si bol v nás oslavený. A ja Ti ďakujem, Pane Ježiši Kriste, že je to Tvoja moc, moc Tvojho slova, moc modlitby, Pane, ktorá, ktorá nás mení. A Pane, my dnešný deň sme tu ako ľudia, ktorí sa chceme nechať meniť, ktorí sa chceme nechať formovať. Haleluje, Svetý Duchu, Ty si tak nežný, Ty si tak, ty si tak vzácný. Ja, ja ťa tak pozývam, aby si, si jednal a konal s každým jedným srdcom. Ja sa tak modlím, aby si prinášal uzdravenie, keď je zlý motív. Modlím sa, aby si uzdravil každý zlý, chorý motív, ktorý máme v službe. Aby sme, aby sme slúžili ľuďom z Božej lásky, z Božieho súcitu, z Božieho srdca. A ja ti ďakujem, Pani Ježiši, že, že Ty pracuješ v nás. A Duch Svetý prácou neskončil. Haleluja, Ježiš. Ďakujem ti, Ježiš, za tvoje slovo. Ďakujem ti, Pane, za tvojho ducha, že to je tvoj duch, tvoj postoj. Postoj pokory, postoj súcitu, postoj odpustenia, postoj milovania až do konca. A ja ti ďakujem, Pane, že nie je to naša láska, nie je to naša sila, ktorá miluje ľudí, ale je to Duch Svetý v nás, ktorý nám dáva silu milovať ľudí, ktorý nám dáva silu odpúšťať, ktorý nám dáva silu milovať ľudí až do konca. Pania, tam, kde máme boj, milovať človeka. Tam, kde máme e, zápasy, odpustiť. Pane, modlím sa, aby dnešný deň sme mohli prežiť Tvoje dotyk a Tvoje uzdravenie. Aby dnešný deň sme sa mohli otvoriť pre, pre Teba, pre Svetého Ducha. On nám dá silu, On nám dá moc, aby sme dokázali odpustiť, on nám dá moc, aby sme mohli prijať uzdravenie. On nám dá moc, aby sme mohli ísť ďalej a milovať ľudí. Haleluja Ježiš. Bratia a sestry, ak Boh k nám hovoril a Boh ku tebe hovoril, vydaj mu všetko, čo má v svojom živote. A povedz Ježiš, ja chcem ísť za tebou, ja sa chcem viac zmeniť. Ja chcem byť viac podobný tebe. Poď Bohu teraz, ja ťa chcem pozvať. Poď Bohu teraz. Halelúja. Hovor s ním, povedz mu to. Pane, odpusti mi. Pane, pomôž mi sa meniť. Pane, pomôž mi zmeniť moje motivy. Pane, otváram sa pre Tvoje pôsobenie. A Duch Svety, ktorý je tu, ktorý prináša uzdravenie a Bože slovo, ktoré pôsobí a ktoré je kázané v moci a v pravde, prináša slobodu do tvojho života, pretože ak budeš slúžiť z Božej lásky a agape, budeš slobodný. Nebudeš závisí na úspechu, nebudeš závisí na tom, aby ťa ľudia prijali a preto budeš slúžiť. Budeš slobodný v mene Ježiš. Haleluja. Poď Bohu teraz a hovor s ním. Haleluja, Ježiš. Haleluja. Pane, ďakujem. Pane, chválim. Pane, Pane, ďakujeme Ti. Pane, chválime Ti. Pane, vzývame Ťa. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti, Ježiš. Ďakujeme Ti, Ježiš. Haleluja. Si dobrý Boh. Si slávny, mocný Boh, Ježiš. Haleluja. Pane, modlím sa ducha odpustenia. Pane, modlím sa ducha pokrania. Modlím sa ducha uzdravenia, Pane Ježišu. Haleluja. Haleluja. Pane, Ty máš moc. Ty máš moc. Ty máš moc, Pane Ježišu. Ty máš moc, do Svetý. Prinies uzdravenie, prinies víťazstvo. Ty máš moc, Pane Ježišu. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Chcem sa spýtať. Hovoril Boh k niekomu dnešný deň. Amen. Chceš ísť ďalej. Amen. Chceme ísť ďalej. Chceme sa otvoriť viac pre Boha. Otázka je ako. Ako ja môžem byť viac menený. Chcem ti povedať, skrze moc Božieho slova a skrze jeho aplikáciu a pomoc Svetého Ducha. Ak som dneska kázal Božie slovo ako Boží služobník, zober to slovo a príď domov a povedz Svetý Duchu, ja chcem žiť to slovo viac a viac. Povedz, Pane, premeniania mám viac a viac. Viac a viac meň môj život, meň, meň moje motivy. A kedykoľvek prichádzajú zlé myšlienky, zlé motivy, môžeš prísť Bohu povedať, Pane, odpusti mi Pane, odpusti mi. Pane, daj, aby môj duch bol duch pokania, duch odpustenia, duch, ktorý miluje, ktorý odpúšťa, duch, ktorý v odzovkách prehliada chyby tých druhých. <laughs> Pretože Biblia hovorí, že, že tam, kde je láska, láska prikýva množstvo hriechov. Skôr ako eh, budem ukazovať prstom, sa spýtam, ako ti môžem pomôcť. Počúvaj, Vierka, ako ti môžem pomôcť, aby si išla ďalej? Ako ti môžem pomôcť, keď máš veľa detí, aby tvoje deti uh, mohli rásť zdravo? Ako ti môžem pomôcť? Viete, tak často vidíme to, čo je zlé. Tak často poukážeme. Ale skús sa pýtať otázku, ako ti ja môžem pomôcť? Čo ja môžem urobiť pre teba? A ja vám chcem povedať, že toto je duch Kristov. Toto je duch Kristov. Ježiš povedal, čo môžem urobiť pre vás. A zobrala umýval nohy. Vieš, a keď budeš mať vzťah s Bohom, nebudeš hľadať, čo je veľké, čo je malé. Ale budeš vedieť, že slúžiš veľkému Bohu. Aj keď umývame záchody, aj keď upratujeme, aj keď sa modlíme, aj keď kážeme. Amen. Ja vám chcem povedať, že pre mňa nie je problém nosiť aparatúru. Pre mňa nie je problém umyť záchody. Nie je to problém. Nie je problém povysávať. Troška je problém s časom niekedy. <laughs> Nie je problém. Prečo? Pretože slúžime Bohu. Amen. Nech nás Boh požehná v službe s Božím motivom. Halelúja. Halelúja. Sláva Bohu. Môžeme, Vládko, uctívať Boha jednou piesňou a môžeme zostať v takom postoji uh, a v Božej prítomnosti a ja, a ja by som a poprosil Ľuba aj Patrika, keby mohli na záver bohoslúžie prísť a nám slúžiť večerou pánovo. Hovorili sme o poslednej večeri. Pán Ježiš bol s učeníkmi. On bral chlieb, bral víno. A v ich mysliach sa odohrával proces, to je najväčší. A ja verím, že v našich mysliach sa odohráva proces, pane, ja ti ďakujem, že môžem byť tu. Ja ti ďakujem, že môžem slúžiť tebe. Ja ti ďakujem, že ty premieňaš moje postoje, ty premieňaš moje motívy. Amen. Haleluja. Pane, ďakujeme ti za tvoju obed na kríži. Ďakujeme ti, Ježiš. Chválime ťa, vzývame ťa, Ježiš. Haleluja. A tak ho budeme spievať a uctievať Boha aj touto piesňou. Ja poprosím Ľuba, aby mohol slúžiť nám a s Patrikom. Pán Ježiš hovorí, že moja krv sa vylieva za vás. A keď berieme večeru pánov, chcem povedať, že berie ju každý, kto je znovuzrodený kresťan, kto miluje Boha. Kto nie je znovuzrodený kresťan, nech to neberie, pretože to nie je pre neho. Je to pre každého, kto miluje Boha. Pre každého, ktoré srdce je otvorené pre Ježiša Krista. Ktorý verí, že krv baránka obmila jeho hriechy. Ktorý verí, že Ježišovo telo sa uh, uh, dávalo za mňa na Golgotský kríž a tak nech nás Boh požehná aj v tejto chvíli, kedy si môžem brať chlieb a víno povedať Ježiš, tak si sedel s tými učeníkmi. Ja ti ďakujem, že aj v tejto chvíli si tu. V tejto chvíli ma miluješ. V tejto chvíli, Pane, mi odpúšťaš, ma očistuješ. V tejto chvíli si pripomínam, že Ty si môj dobrý Boh. Amen.